bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 هم الظالمون Mu'minlar bir-biriga birodardir. Birodarlaringiz o'rtasini isloq qiling. Allohdan taqvo qilinglar. Shoyatki Allohning marhamatiga sazovor bo'lsanglar. Mu'minlar bir-biriga birodar. Mu'min bo'lishlik uchun bilamiz, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishlik va Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini bajarishlik islom talab qilgan sifatlarga ega bo'lgan kishilarni mu'min deyiladi. Mana bularni Alloh taolo o'zi bir-biriga birodar deyapti. Shuning uchun ham turklarda bir maqol bor ekan. Qondosh bo'ldigu qardosh bo'lmadik deb qo'yar ekan. Qardosh deb mana shu ixvatunga aytilar ekan. Sen bilan qondoshmiz, qorindoshmiz, lekin emasmiz. Musab ibn Umar ukalari asir bo'lib qolganda aytdilar-ku, "Ey birodar, Ansoriga qarab aytdilar. Buni mahkamroq bog'lagin. buni onasini puli ko'p ko'proq fidya olasan. Hey, o'zlarining ukalari bir qorindan tug'ilgan ukalari. Hey Musab, men seni birodaring emasmanmi dedi. Yo'q, seni men birodarim emasman. Sen meni bali qorindoshimsan. Lekin meni birodarim emassan. Mana buni tushunishimiz kerak. Mana shu ukalarimiz bizi birodarimiz. U qaysi tilda gapirishi muhim emas. Ana endi bu yerda bitta nuqta bor. birodarlaringlarning o'rtasini isloh qilib qo'yinglar. Demak, birodarlar o'rtasida demak isloh bo'ladigan ish topilar ekanda. Alloh taolo o'zi aytibdi. Mu'minlarning o'rtasida o'sha Rasululloh sallam 3 ta duo qildim, ikkitasi ijobat bo'ldi, bittasi ijobat bo'lmadi. Mu'minlarning o'rtasidagi mana shu ixtiloflar, mana shu tortishishlar, bir-birini yomon ko'rishlik, mana shu narsa sodir bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima? Mana bu duolari nima? Ijobat bo'lmadi dedilar. boshqa mu'minlarga nima lozim ekan? Bularning o'rtasini isloq qilib qo'yish vojib bo'lar ekan. Allohdan taqvo qilinglar, shoyatki Allohning rahmatiga sazovor bo'lsanglar. Isloh hammamiz ishimiz. Lekin eng qiyin ibodat meni mana shu jihad yo'lida yurib qilgan eng qiyin amallarimdan bittasi isloq qilishlik. Ikki taraf ham o'zini haq deb turaveradi. ikkala taraf ham o'zini haq deb turaveradi. Shu yerda endi musulmon kishiga nima lozimki Allohning hukmi bilan bilan o'rtasini isloq qilishlik. Chunki mana bu isloq topilmasa ekan, mana bu isloq agar jamoatning ichida bo'lmasa ekan, bu jamoat yemirilib tugaydi. Jamoatning misoli Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ha, mustahkam binolarni singarin bir qal'aga o'xshatganda Alloh taolo mana bu qal'alarning o'rtasini bog'lab turgan narsa bu nima? Mu'minlarning o'rtasidagi muhabbat. Bir-biriga bo'lgan yaxshi gumon, bir-birlarga bo'lgan nima? Birodarlik, bir-birlarga bo'lgan ishonch mana shu bilan qal'a bo'la oladi. Bu narsa ketsa-chi, ishonmasa, yomon gumon qiladigan bo'lsa, bir-birini g'ibatini qiladigan bo'lsa, bu imorat o'rtadan ketadi. rishlar ko'chadi. Bunday itarib olsa yiqilib ketaveradi. Shuning uchun ham jang vaqtlarida men qo'rqmayman, jamoatimdan ancha xotirjam yuraman. Shu janglardan chiqsak boshlanadi. U oila bilan, bu oila, bu odam bilan, bu odam, bu aka bilan, bu uka Ya Allah, aytaman shayton o'zini oilasi bilan shu meni jamoatimga kirib olganga o'xshaydi. U ham yosha olmayapti, lekin shundoq xolis ishlayapti yaramaz. Uni buni bilan urushtirgan, buni bu urushtirgan. Allah. Bu mening uchun xatarli. U tayyora bilan uradimi, kruz bilan uradimi, undan qo'rqmayman men. Chunki dushman Xandaq g'azvasi bo'ldi hijratning 5-yilida. 12 ming lashkar keldi Madinani muhosara qilib oldi. 40 kunda mag'lub qilinmagandan keyin mag'lub bo'lib ketgandan keyin bular Oysha onamizning fitnalari chiqdi. Nimaga ichidan yemirib olamiz deyildi. ichidan bularni yo'q qilib tashlaymiz dedi. Mana payg'ambar ayoliga bo'xton bo'ldi. Payg'ambarga nisbatan ishonchsizlik o'g'atildi. Afsuski jamoatda Ubay ibn Salullarimiz bor. Buni ishoninglar Ubay ibn Salullar jamoatda bor. Shu jamoatni ichidan yemirib yo'qotib yuboraman deganlar bor. yo'q desak, unda Rasululloh sallamga tuhmat qilgan bo'lamiz. Chunki Rasululloh sallam jamoatlarda bo'lgan. Bo'lgan bu narsa. Ichidan yemirib tashlaydi. Lekin inshaalloh ularga Alloh o'zi kifoya qilib kelgan, kifoya qiladi. Inshaalloh bir kun Alloh taolo ular shunday bir rasvo ham qiladi. Shu Rasululloh sallam bir kishining yuziga sen munofiqsan demagan ekanlar-da. Hammani ichiga chiqarib aytmagan ekanlar. Bo'lmasa men qilardim bu ishni, lekin qilmayman. Xudoga topshirib qo'yganman ularni. bu jamoatni birligi, rivoji, o'sishini ko'ra olmaydi ular. Shunaqangi fitnalarni qiladi. Alloh ularga kifoya qilsin. Lekin shularga sizlar aldanib qolmani, buni aytib qo'yaman. Shularga urushchada aytganda tarpeda bo'lib qolmani. Ular o'z maydonga chiqib chiqmaydi. Xo'p. Kelgusi oyatda Alloh taolo ey iymon keltirgan mu'minlar Bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Shoyatki shu masxara qilinayotgan qavm masxara qilayotgan qavmdan afzal bo'lsa deb Alloh taolo yaxshiroq bo'lsa deb mu'minlarni masxara qilishdan qaytardi. Masxara. Bir millatlarning urf-odatini masxara qilish, kiyim-kechagini masxara qilishlik, bir insonni, bir shaxsni, bir oilani, bir xonadonni turli turli urf odatlarni masxara qilishliklar bu Alloh harom qilgan qaytargan amal. Alloh taolo Qur'onda umum mu'minlarga ko'p ibodatlarni erkak ayoliga bir xilda farz qilib bir xilda qaytargan. Lekin muhim ibodatlarni erkaklarga alohida, ayollarga alohida Alloh taolo nima qilgan? Yo buyurgan, yo qaytargan. Shu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, mu'min ayollar, mu'mina ayollar boshqa bir mu'mini ayollarini masxara qilmasin. Shoyatki masxara qilinayotganlar bulardan yaxshiroqdir. Demak, mana bu narsa ham ayollarning ichida ko'proq topilishligi vallohu alam Allohning hikmatlaridanki ayollar shu dini zaif bo'lganligidan masxara sifati ko'p topilganligidan Alloh taolo xos alohida qaytaryapti. Bu ham afsuski, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarda topilgan ekan. Misol qiyomat kunigacha bu topiladi. Bundan Alloh taolo bizlarni qaytaryapti. Oyatning davomida esa Alloh taolo o'zingizni nafslaringizni ayiblamang deyapti. O'zingdan nafsingizni ayblamani. Inson o'zini o'zi ayiblaydimi? Bu yerdagi oyatni bir ajib nuqtasi bor. Anfusakum deyapti. Ya'ni u mu'minlar bir jasadda, mu'minlar bir jasad. o'zingizni nafsingizni ayblamanglar. Kamchiligini topmani, aybini qidirib yurmani. Alloh taolo xilqatda ayb berganmi? Bir kishini ko'zi chatoqmi? Bir kishini burni boshqachami? Bir kishini tish chiqib turadimi? Shunda Alloh taolo ajib oyat borki, o'zingizni nafsingizni ayblamani deyapti. Demak, inson bir birodarni ayblayaptimi? Demak, o'zini nafsini ayblayapti. va bir-birlaringizga shariatga muxolif bo'lgan laqablarni qo'yib olmanglar. Bir yomon-yomon laqablar bo'lardi, vatanlarda Alloh o'zi ancha poklab qo'ygan. Bu eshagu, bu itu, bu falon falon falon, bu och qovoq falon. Bundan Alloh taolo qaytaryapti. Ana iymon ne'matiga musharraf bo'lgandan keyin fosiqlik bilan nomlanishlik qandaynam yomon deyapti. Mana bu yuqoridagi amallarni qilganlarni Alloh taolo fosiq deyapti. Masxara qilgan, birodarlarni ayiblab yurgan. Ha? Keyin nima? Mana bu bir-biriga laqab qo'yib olganlarni Alloh taolo fisq amalni qilganlar deyapti. Fosiq deyapti. Fosiq degani itoatsiz degan. Innalloha la yahdil qawmal fasiqin. Alloh taolo fosiq qavmlarni hidoyat qilmaydi. Bir-birini aybini ochishga emas, bir kişilikke biz ma'mur bo'lganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislar bor. Ki ki bir mo'minning aybini bikitse Alloh taolo qiyomat kuni aybini bekitadi. Bizda ba'zi bir kishilar kasb qilib olgan birodarning aybini qidirib yuradi. Agar hamma bir-birini aybini qidirib bir bloknot tuzib olib, daftar tuzib olib yozib yuradigan bo'lsa, ichimizda hech kim pokiz emas. Biz bu ayblarni bekitishlikka ma'murmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto qaytardilarki, sen odamlarni aybini orqasidan yurmaginki, ularni sen fasodlab qo'yasan. Yoki boshqa bir hadisning ma'nosiki, sen uyingni o'rtasida sharmanda bo'lasan. Ko'rpangda uyingni o'rtasida sharmanda bo'lasan. Buni kasb qilgan odamlar Amir raybi, mujohidlar aybi, mas'ullar aybini qidirib yurgan odamlar xotirjam bo'lsin, yaqinda rasvo sharmanda bo'ladi. Ya'ni bir ayb borki, Ya'ni o musulmonlarga zarar uzun o'sha Şunu o'zini kişilikke, Shuni kişilikke mez. emas. kişilikke buyurganmiz. <coughs> Ana endi kimda kim mana shu amallardan, yomon amallardan masxara qilish, ha? bir ayıbını aybini bir yurishlik, nima bir biriga yomon laqablar qo'yib olishlik uchta yomon aybni Alloh taolay aytib turib aytayaptiki, kimki mana shu amaldan tavba qilmaydigan bo'lsa, ana o'shalar zolimlardir deyapti Alloh taolay. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan muttafaqun alayhi bo'lgan bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bir-biringlarga bo'g'izgina qilmanglar, bir-biringlarga hasad qilmanglar, bir biringizdan yuz o'girib ketmanglar, bir biringizdan aloqalaringlarni uzib yubormanglar. Alloh yo'lida birodar bo'linglar. Bir musulmon kishi uchun boshqa bir birodaridan 3 kundan ortiq arazlab yurishligi mumkin emas. Haromdir dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ichimizda bor birodarlar, 3 kun emas. oylab, yillab gaplashmay yurganlar bor. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo Allohga shirk keltirilmagan solih amallarni qabul qiladi dushanba, panshanba kunlarida, magar ham ikki kishining amalini to'xtatib qo'yadi, to'xtatib qo'yina bularni. Bular bir-biri bilan arazlab xafa bo'lib yurgan. Bir-biridan xafa bo'lib yurgan. Namozi ham, ro'zasi ham, boshqa amallari ham to'xtatib turiladi. To'y yarashib olgungacha. Mana shu fursatdan foydalanib aytamanki, birodarlar, keyin Hasan va Husaynning janobligini qilaylik. Rasululloh sallam aytdilarki, Hasan va Husaynni gaplashmay qolganini eshitganlar aytdilarki, xabarini beringlar, qaysi biri avval gash boshlab uzr so'rasa jannat unga vojib bo'ladi. Husayn eshitib qolganlar. Shu Yugurib akaning oldiga borar ekan. Akajon, bobomiz bizga bashorat beribdi. Kim birinchi kechirim so'rasa o'sha jannatga birinchi kirar ekan. Siz mendan kechirim so'rab jannatga kirib olinglar degan ekan. Keyin biz ham shu jur'atni qilaylik. mu'minni cho'pani bo'linglar.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 İtibar birinə. İtibar birinə bu cemaatı büzüb də şeydi. Ailələrini büzüb də şeydi. Oila bu kichkina jamoat bo'lsa, shu katta-katta jamoatdan yo'qotib yuboradi. Bu qaysi bu? Alloh taolay aytayaptiki, "Ijtanibu kaseeran minadh-dhon" ko'p gumon qilishlardan mu'minlarga nisbatan ko'p yomon gumon qilishlar o'zini tiyinadi. Albatta ba'zi gumonlar gunohdir. Buni qanday tushunamiz? kishi bir birodariga yomon gumon qiladigan bo'lsa, uni nima kuylaga solmaydi. Shuning uchun Alloh taolaning Nur surasida bir ajib mezonni tarozini bizga qo'ygan. O'sha Oysha onamiz bo'lga bo'xtonga uchraganlarda Alloh taolo nima dedi? Vahiy to'xtab qoldi. Abu Ayyub al-Ansori va Ummu Ayyub al la o'rtasida bo'lgan bir suhbatni Alloh taolo bizga vahiy qilib, qiyomat kunigacha kelgan mu'minlarga ibrat qildi. Bu nimadan iborat edi? Vahiy to'xtadi. Rasululloh sallamga qattiq imtihon keldi. Shunda Umma Ayyub Abu Ayyubdan so'radilar. Abu Ayyub Oyisha shu gunoh qildimikin, zina amalini qildimikin dedilar. Shunda Abu Ayyub aytdilarki, "Ey Umma Ayyub, sen Oyishani o'rnida bo'lganingda shu jinoyatni o'zingni o'g'ling bilan qilarmiding?" dedilar. <coughs> Umma Ayyub aytdiki, "Yo'q, mumkin emas bu jinoyat qilishligim. U ham bo'lib o'g'lim bilan buni qilishligim hech ham mumkin emas." Hamma ayib. Nima o'zingga ravo ko'rmagan narsani? Mu'minlarning onasi, payg'ambarning xotini, Abu Bakrning qizi Oysha Siddiqiyaga sen ravo ko'ryapsan? Unga nisbat berilayotgan sahoba uni o'g'lini hukmida. Chunki hamma mu'minlar onasi Oysha onamiz, ummul mu'mininlar bu gapni gapirish mumkin emas bizga deb turib ikkovlari o'zlarini aqllari bilan nima qilishdi? Bu gapni ochiq bo'xtonligini rad qilishdi. Shu bilan bo'xtonligini nima qilishdi? Ochiq bu narsani qaytarishdi. Bu mezon. O'zimizni qo'yib ko'raylik. Palonchi jinoyat qildi desa, avval o'zimizni qo'yaylik. Erkaklar va ayollar. Mu'minlar va mu'minalar. Men shuni unda bo'lsam shuni qilarmidim? Shuning uchun ham Alloh taolo o'zining shariatida bir kishining nomini yomon otliqqa chiqarishlikdan qaytardi. Magaram guvohlarni olib kelsa, zinokorga ta guvohni olib kelsa, ta guvoh ham shu fe'lni bo'layotganligini aniq ko'rgan bo'lsa, qalam da bo'lganligini ko'rsa, aniq 4 kishi bo'lmasa, 3 kishi bo'lsa ham nima bular 80 daradan yediki sen bu odamga bo'xton qilding. Bo'lmasa odamning hammasi yomon otliqqa chiqib ketaveradi. gumon. Endi bu yerda bitta nuqta bor. Demak, hammaga yaxshi gumon qilish kerakmi desa, yo'q. Ijtanibu kaseeran min azzon deyapti-da, ko'p gumonlardan. Kofirga yaxshi gumon qilinmaydi. Munofiqqa yaxshi gumon qilinadi, yomon gumon qilinadi. Bunga bitta misol Umar ibn Xattob 3 kishi hijrat qilamiz deyishdi, bir joyga va'dalashishdi. Muhimi safar hijrat qilib 2 kishi kelishdi. Hijrat diyarda turganda bu şirileri kim edi? Abu Jahlning jiyani edi. Ular de yolg'on xabarlarni berib bu kishini nima qilmoqchi bo'ldi? Olib ketmoqchi bo'ldi. Umar ibn kildiler? nima qildilar? makirini hiyla makrini ettiler aytdilar, birodar, bular seni nima dindan qaytarmoqchi. Onang oftobda turibdi, suv ichmayman deyapti, ketmasang bo'lmaydi. Falon falon falon degan gaplarni yitkizdi. Bu kişi nima qildi? Sherilar yaxshi gumon qildi. Bu mana tog'am bo'lsa, bu mana qarindoshim bo'lsa, onam ham oftobda turgan bo'lsa, Umar ibn Xatto ki "Ey, qachongacha turardi oftobda? Baribir u Makkani issig'ida tura olmaydi. Sen ketmagin" dedilar. Aytdiki, "Men boraman, borib turib qolgan mol mulkim bor, uni ham olib kelaman." Umar ibn Xattob ki "Men molimni hammasini beraman senga. Bormagin" dedilar. Baribir ketamanga tushib oldi. Chunki yaxshi gumon qildi Abu Jahlga. Yaxshi gumon qildi. Keyin nima qildi? Bo'lmasa men tuyamni olgin. Yo'lda bilan niyati buzilib qolsa, men tuyam tez chopadi, shu tuya bilan qochib kelaverasan. Shu Makka ga yaqinlashganda Abu Jahl nima dedi? Jiyanja tuyamiz qiynavordi. Tuyani almashtirib olmaymizmi dedi. Bu sodda jiyanam, ha bo'pti tog'a, mana deb tuyasini shunday cho'ktirdiki, ikkitasi keldida, ushlab tur oyoq qo'lini bog'lab nima qildi? Makka ga xor qilgan holatda olib kirdi. "He, Quraysh" dedi. Mana bizdan chiqqan ahmoqni mana qilib aqlini kiygizib qo'ydik. Sizlar ham o'zingizdan ketgan kishini mana qilib olib kelinglar dedi. Mana qangi? Olib kelinglar. Kofir munofiqlar yaxshi gumon qilinmaydi. Bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar